أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا mu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun malamin ma dr shak muhammad sani umar rijiyar lemo kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato suguli takwas suguli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu suguli takwas suguli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sannan kuma sai sifili takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu daya uku karamakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. har ila yau dai muna nan akan bayaninmu na abubuwan da suke haɓaka imani bayan ajiya mun yi magana akan ayoyin Allah waɗanda suke almashuda ayoyin Allah da ake iya ganin su a sararin samaniya ko a doron ƙasa ko a cikin ruwa ko a cikin itatuwa da tsirrai da Allah ta'ala ya halitta waɗanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙara haɓaka imanin mutum suke ƙara haɓaka imanin bawa to banda wannan har ila yau daga cikin abubuwan da suke kara wa mutum imaninsa wato zama yana hauhawa yana karuwa akwai wato kokari da jajircewa wajen ayyuka na kwarai wato mutum ya zama na ya tsaya kai da fata wajen ya ga ya aikata ayyukan kirki ayyukan kwarai ayyuka da Allah ta'ala yake so al'amalu salihah yayi su dan Allah kuma ya yawaita yin su kuma ya tsaya ya dawwama ya kafe akan su dukkan wani aiki da bawa zai yi wanda Allah ta'ala ya shar'anta masa ya kuma tsarkake niyyarsa a cikin wannan aiki to wannan aiki zai kara masa imaninsa domin imani yana karuwa ta hanyar da'a kuma yana raguwa ta hanyar saban Allah yana karuwa yana yawaita ta hanyar yawaita ibada sannan kuma yana raguwa ta hanyar rage ibada ibadoji da Allah ta'ala ya wajabtawa bayansa ibadu da Allah ta'ala ya wajabtawa bayansa wato za ka iya cewa sun kasu gida uku akwai ibadu waɗanda suke da alaƙa da zuciya akwai waɗanda suke da alaƙa da harshe sannan kaso na uku waɗanda suke da alaƙa da gaɓoɓi akwai ibadun da suke da alaƙa da zuciya waɗanda suka keɓanta da zuciya wato kamar ikhlasi wato tsantsanta al'addini wato tsantsanta bauta ga Allah kamar almahabba wato soyayya ga ubangiji mutum ya so ubangiji so na ƙarshe so na ƙoli so wanda babu kamar sa. hakanan kamar dogaro ga Allah shine tawakkali hakanan mai da al'amari ga Allah hakanan arraja wato kyakkyawan fata a gurin Allah hakanan tsoro alkhawf wato tsoro ko alkhashiya ko arrahba hakanan har ila yau arriba mutum ya yarda da abinda Allah ta'ala ya kasa ya bashi hakanan da haƙuri juriya da sauran ayyuka da suke da alaka da zuciya sannan akwai ayyukan da suke da alaka da ainihin harshe wanda suka keɓanta da harshe kamar karatun alkur'ani kamar kabbara da tasbihi da hailala da istighfari da hamdala wato gode wa Allah da kuma yabo da kirari gare shi da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sauran ayyukan da ba a yin su sai da harshe akwai kuma ayyukan da suke da alaka da gabobi waɗanda sun keɓanta ne da gaba kamar alwala kamar tafiya masallaci kamar sallah sadaka hajji da ayyuka waɗanda da gaba ake yin su to dukkan waɗannan ayyuka waɗanda ake yin su da zuciya ko ake yin su da harshe ko ake yin su da gaɓoɓi dukkaninsu sun shiga cikin abin da ake cewa al'iman wato imani dukkaninsu yin su da yawaita su yana sa imani ya ƙaru ya haɓaka ya hauhawa sannan kuma eh, watsi da su ko sakaci da su ko wato eh, ja da baya-baya a kansu to wannan shi ma yana kawo eh, matsala wato matsala ta raguwar imani asali kowace tushe na ayyuka gaba ɗaya su ne a amalar kulu ayyukan zuciya su ne tushe su ne asali duk wani abu na addini a kansu yake ginuwa wato akan ayyukan zuciya yake ginuwa ayyukan da mutum zai da harshe da ayyukan da mutum zai da gabobinsa suna ginuwa ne akan ayyukan da yake yi da zuciyarsa za mu ga dukkan ayyuka na zahiri wanda ake iya gani ba za su zama karɓaɓɓu ba har sai idan sun samu kyakkyawan jigo daga cikin ayyuka na zuciya domin dukkan wani aiki sharaɗin karɓarsa shi ne zama mun shi ya yi ikhlasi wato ya yi shi don Allah ta'ala ba ya yi shi don wata manufa ta duniya ba ko don yabo ko don wani abu da za a ba shi na wato rayuwar duniya ba shi yasa ashe kaga ayyukan zuciya wajibi ne akan kowa wato farali ne na ainihi wanda ke cewa farzo ainihi wani baya dauke ba wani kuma babu yadda za a yi a ce ga wani aiki na zuciya mai kyau ba tare da ya samu karbuwa a gurin Allah ba don haka mutane wajen aikin zuciya akwai wanda yake akwai wanda yake zalimun li nafsihi akwai wanda yake muqtasid akwai wanda yake sabiqun bil khairat akwai wanda yake yana cutar da kansa akwai wanda yake tsaka-tsaki akwai kuma wanda yake fice wajen aikin alkhairi don haka abin da yake wajibi akan kowane musulmi a farko ya fara gyara zuciyarsa farkon abin da yake kan musulmi shine ya gyara zuciyarsa ya tsabtace ta ya kula da ita kafin ma ya kula da abin da yake zahirinsa wato kafin ya kula da ayyukan da suke na gabobi wani harshe ya tsaya ya gaya ya damu zuciyarsa ta kyau domin dan zahiri ya gyaru wato gaɓoɓinsa ko maganganunsa sun yi kyau amma zuciyarsa ba ta yi kyau ba to akwai sauran rina a kama kusan zai zama yana ta aikin baban giwani ba aiki ne wanda zai zama karbabbe ba amma idan ya gyara zuciyarsa to sauran ayyuka ma gaba ɗaya sai su kyau ya zama na ya samu ikhlasi a cikin zuciya ya samu gaskiya ya samu muhabba to ya samu cikakkiyar soyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama to sai ga sauran gabobi ma duk sun gyaru kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka a cikin hadisin sahihain hadisin Umar ibn Bashir radiyallahu ta'ala ma radiyallahu anhu yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb akwai wata tsoka a cikin jiki idan ta gyaru duka jiki zai gyaru idan kuma ta lalace duk jiki ma ya lalace nabi ce ita ce zuciya don haka wannan hadisi yana nuna cewa bawa ayyukansa ba za su yi kyau ba tashi faɗinsa ba zai yi kyau ba motsinsa duk na zahiri ba zai yi kyau ba har sai idan zuciyarsa ta gyaru har sai idan baɗininsa ya gyaru sai ya samu zuciya wacce take alƙalbu salim don ce yau ba la yanfa umalun wala banu illa man atallaha bi qalbin salim to sai ya samu wannan alqalbu salim din wato lafiyayyen zuciya zuciya wacce a cikin ta babu komai sama da san Allah da san abin da Allah yake so da san manzo sallallahu alaihi wa sallam da san abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da tsoron Allah da tsoron fadawa cikin abinda Allah baya so idan aka samu zuciya ta zama haka to abu shakka sauran faɗi tashin gabobi duka zai yi kyau sabanin idan zuciya ta lalace ya zama da san zuciya ya kankane ta ya danne ta bin sha'awa sha'awa yayi mata yayi mata katutu yana gabatar da abin da ransa yake so sama da abin da Allah ta'ala da manzansa suke so to da aka samu wannan babu shakka su ma gaɓoɓi duka za su lalace saboda ita zuciya ita ke jagoranci da gaɓoɓi idan har ya zama na tana da kyau to zai zama waɗanda take masu jagoranci za su zama masu wato abubuwan abin da za su za su zama akan tafarki wanda yake daidai kamar yadda ake cewa alqalbu malikul a'ba wato zuciya sarki take ko sarauniya take gaɓoɓi sauran gaɓoɓi duka sojojinta ne waɗanda suke mata kuma cikakkiyar ɗa'a suke bin umarninta suke zartar da abinda ta umarce su da shi saboda haka idan ya kasance wannan sarauniya din ko wannan sarki din ya zama sarki na kwarai to shi kenan sojojinsa ma sai su zama sojoji na kwarai idan ya zama na sarki ne wanda yake ba na kwarai ba ba adali ba ba na kirki ba to sauran sojojinsa su ma sai su zama sai su zama ba na kwarai ba shi yasa wannan zuciya irin zuciyar eh, da take lafiyayya ita ce kawai take amfani a ranar gobe kiyama ah, kamar yadda Allah ya faɗa yau malayin fa'umarun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyar zuciya alqalbu salim shine al-salimu min al-afati wal makruhat wato lafiyayya zuciya ita ce zuciyar da ta ta kubuta ta zama lafiyayya ce babu cututtuka babu wasu abubuwa marasa kyau a cikin ta zuciyar da ba ta fifita son wani abu akan son Allah ba ba ta fifita son wani abu akan abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi da shi ba don haka idan aka samu irin wannan zuciya to abu shakka rayuwar mutum za ta yi kyautu in kuma wani zuciyarsa ta yi kyautu sauran gaɓoɓi kuma duka za su zama masu biyayya ne masu da'a ne masu wato nagarta ne shi ya sa farkon abin da ya damu mutum ya kyautu ya gyara ne zuciyarsa idan ya gyara zuciyarsa to sauran gaɓoɓinsa ma za su yi kyau ba haka al'amalar kulubin nan ko al'amalar kalbiya ayyukan nan da suka shafi zuciya tilas ne tilas ne musulmi ya bibiye su ya rika sanin su ya rika kokarin gyara zuciyar shi da su da so Allah sama da kowa ya so abin da Allah ta'ala yake so ya abin da Allah ta'ala yake ki baya so ya kuma dogara ga Allah ya maida al'amarinsa ga Allah ya yi kyakkyawan fata a gurin Ubangiji ya rika jin tsoronsa a zuciyarsa yana ganinsa wato abin nan baya ganinsa kamar yana ganinsa to wannan shi ne zai sa zuciya ta zama rayayyar zuciya lafiyayyar zuciya kuma idan ta samu kyautatuwa to babu shakka sauran gabobi za su kyautatu ayyuka za su yi kyau imani kuma zai haɓaka zai hauhawa zai ƙaru Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin sun ma'amin wannan tambaya ta farko tana cewa mutum ne ya saki matarsa saki uku sai kuma ya mutu kafin ta zama idda shin za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado idan mutum ya yi wa matarsa saki na ƙarshe ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi na ƙarshe to ta zama ba'ina wato yanzu ba matar shi ba ce a saki na farko tana na a matar shi matukar tana idda yana iya cewa ya dawo da ita su gaba da zama inda za ta mutu a saki na farko ba inda zai mutu a saki na farko ba ta gama idda ba za ta ci gadansa kuma za ta yi mustaka ba a saki na biyu ma haka tana nan a matarsa matuƙar ta gama idda ba yana da damar ya dawo da ita ya ci gaba da zama da ita inda zai musu tana cikin wannan idda za ta yi masu takawa za ci gadansa amma in aka je karki na uku to ta zama ina kuma ta zama ba matarsa ba saboda haka ko da ma zama a gidansa ba ta da ba ta da hurmi ba za ta zauna ba kamar yadda matar da aka yi cikin farko da na biyu za ta zauna a gidansa sai ta gama idda ita za ta fita ne ta koma gidansu ko inda za ta koma za ka ba ta da gurin zama ba ta da ainihin ciyarwa ba na fakarsa a kanta haka babu kuma maganar ta yi masa takaba ko ta ci gadansa ba ka ba ta ci gadansa ba ta yi masa kawo inda ta za ta gama bin zuba matarsa ba ce za ka ba wani haƙƙinsa a kanta da ba zai ciyar da ita ba zai shayar da ita ba ba zai dawo da ita ba ko babu kuma bayan ya mutu kuma ta yi masa takaba sai tambayar da take cewa shin gaskiya ne babu kyau shayar da jariri idan ana cikin janaba to ban san wannan ba ban san inda aka shayar cikin janaba ka shayar da jariri a dai a dai karatu na ni ban ga inda aka rubuta wannan ba wannan tambaya kuma ta ce malam menene matsayin miƙe kafa ta kalli alƙibla domin na ji ana cewa babu kyau to wasu daga cikin malamai sun karhanta kamar malaman hanafiya da malaman shafi'iya abin nan hanabila suna cewa makaruhi ne da wani wasu daga cikin malaman shafi'iya suna cewa makaruhi ne to amma babu wani dalili da suke karara wanda ya nuna haramcin da ya nuna cewa kakka miƙe ka ta kalli alƙibla akwai kallon alƙibla daban akwai kuma miƙe gaba ta kalli eh, wato ka'aba wato mutum wanda yake cikin ka cikin ɗaki mai alfarma shi ma wasu sun ce makaruhi ne ta kalli ka'aba to wasu kuma suka faɗaɗa suka ce maka ruhi ne wata kallali kibla kaga wannan sun fi na farko su na farko sun ce a ta kalli ka'aba kaga aka ce ka kalli ka'aba in kana cikin harami kenan ka miƙe ta kalli ka'aba suka ce maka ruhi ne wasu suka ce a akan ma ta kallali kibla gaba ɗaya kaga wannan sun ma fi tsanantawa amma dukkaninsu da mai hana kallon ka'aba ɗin da mai hana kallon alƙibla ɗin ba su da wannan shi karara la iyaka dai kawai suna cewa a cikin haka akwai kamar reni da wulakanci da rashin girmamawa wanda kuma waɗannan abubuwa ne da aka kamata a girmama su yi azin sha'air Allah fa inna min taqwal kulo wanda biya girmama a guraren bauta na Allah to yana daga cikin tsoron Allah to amma kiran wannan shine girmamawa wato mutumin da ya miƙe kafar ta a ce bai girmama alkibla ba wannan gaskiya wani abu ne wanda ba lalle ne amince da shi ba sai yasa za ga wasu malamai kamar yanzu malaman maliki a masu ba ma sa wannan magana saboda haka akwai wannan magana cikin maganganun wasu malamai amma kuma akwai akasinta kamar imam ahmad a wajensa akwai wata ruwaya ma da suke cewa ka a bata baya wato kaka shiga masallaci ka jingina a jikin bangon gabas ko wance bangon alƙibla kaga duk wannan dai daga cikin maganganu da aka samu amma ba ba wani sarihi dalili wato fitacce wanda za a iya cewa shi ne madogara don haka idan mutum ya yi ba wani ba wani laifi wannan kuma ya ce malam wace addu'a ya fi dacewa mutum ya yi a tsallar dare to tsallar dare in yana nufin addu'o'i haka na bukatunsa kaga wanda ya danganta da irin bukatar mutum a danganta da irin bukatar da mutum yake da ita ah, shi ya san me yake so ya roƙa wurin Allah wataƙila yana son bara lafiya ne yana son lafiya wataƙila yana son aure ne wataƙila yana son ‘ya'ya ne wataƙila yana son ai yana neman aiki ne wataƙila sana'a ce ke yana son Allah ya haɓaka sana'a na ya albarkace ta wataƙila wani nashi ne wanda baya nan yake fatan Allah ya nuna masa shi ya dawo masa da shi zai irin waɗannan abubuwa wanda ya danganta da buƙatar da mutum yake da ita watakila shi buƙatar sa gaba ɗaya ma babu wani abu da yake sanya roƙa a nan duniya abin da yake buƙata a lahira ne haka yana buƙatar gafara yana buƙatar afuwa ta ubangiji yana buƙatar aljanna yana buƙatar Allah ta'ala ya tserar da shi ya sa shi cikin tawagar annaba da siddiƙai da shahidi da salihai kaga da waɗannan buƙatu ne da ka iya cewa ga wata addu'a guda ɗaya da ita ce kawai za ka yi zauta mutum ya yi ya danganta da irin abin da yake bukata ya roka kuma yana nufin idan mutum ya tsaya isa addu'a sifta su wannan kuma akwai addu'o'i daban-daban da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana buɗe sallar daren sa da ita da su daga ciki akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar dare yana budewa da Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي ya kasance yana buɗe sallarsa da wannan saboda haka mutum zai iya buɗe sallarsa da wannan banda su ma akwai wasu addu'o'i da suka zo a cikin a sunna waɗanda annabi sallallahu da wasallam yake buɗe sallar daransa da su kamar dai na fi zaton cewa mai tambaya yana tambayar irin addu'ar da zai yi ta bukatarsa ta bukata wani abu ne wanda ta danganta da shi mai bukatar ya san me yake bukata shi ya san kuma me zai roƙa akwai addu'a ta ka ce addu'a ce da take dunkulalliya ga mamiya ta kunshi alherin duniya da lahira wacce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara rabbana atina fid dunya Hassana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta kaga wannan addu'a ce jami'a in ka ce abu mai kyau a duniya wato duk wani abin da yake kyakkyawa ne kana da bukatar sa Allah ya baka mai kyau a lahira duk wani abu mai kyau mai dadi ne wanda kake bukata a lahira Allah ya baka Allah ya tsare ka daga azabar wuta Ka kaga anan ka dunkule duka abubuwan da kake so ka faɗi cikin kalma ɗaya tun kayi wannan babu shakka kayi wata addu'a wacce ta ma zuwa cikin alkur'ani to amma ba ta kai taka akan ta kawai ba aka ce sai ita ce za ka yi idan kana da wasu addu'o'in ko kana da wasu bukatun kana iya roƙon Allah waɗannan bukatu naka sai tambayar da take cewa shin malam an yi wa mijina gwaji kuma an same shi da cutar HIV shin ya halatta ne nemi saki babu shakka cutar HIV cuta ce mai kisa wato cuta ce wadda take kisa yadda dai kowa da kowa ya san wannan a ka'ida ta musulunci don abinda yake halaka ne ba a yadda mutum ya jefa kansa a ciki ba wato ba shi da yancin da shi zai ce ya yadda ya halaka wannan rayuwar ba wai tashi ba bace yadda ya ga dama da ita wannan rayuwar da yake rayuwa da ita Allah ce shi kawai dai an yi ba an sa ajiya ne a jikinsa ba haka ba ya da izinin da zai sarrafa ta ta yadda ba haka Allah ta'ala yake so ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah ta'ala mai tausaya muku ne ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka mutum baya da iko ya ce bari ya tare a rado da ka saboda shi ya yadda in ma mutuwa ce ai sai ajalinka yayi wannan duk ba musulunci bai ce ka ka fake da wannan ba ka jefa kanka cikin halaka don haka lokacin da aka yi gwaji aka tabbatar da cewa yana da wannan cutar HIV to anan babu shakka ba za a ce da ita ta zauna da shi ba idan za ta zauna da shi a matsayin matarta amma kuma wani abu da zai shiga tsakaninsu sai abinci su ci su abin wannan kuma kaga wani abu ne wanda shi ma mai wahala kwarai da gaske kuma ta yadda za ta zauna da shi a haka shi kenan amma dai maganar ta yadda ta rungumi abin da yake halaka ne wannan gaskiya ba shari'a ba ta yadda da wannan ba sai tambayar fatihu baba ya ce malam a bisa suna yaushe kamata ango ya yi walima ranar ɗaurin aure ko kuwa bayan ya tare so shi ango shine wanda aka daura ma aure a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walima bayan kwana uku da daura aure saboda haka idan mutum ya kintaci wannan lokaci yayi walima babu shakka ya zo da wata cikakkiyar sunna da ta shafi lokaci bayan sunnar walima din ita kanta in kuma da zai yi kafin kwana uku din ba a cewa bai yi walima ba tunda dai an gode kuma wannan abincin ya yi shi ne saboda angwancin da yake ci su haka sunansa sunanta walima kuma ya zo da ya ɗabbaka wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama sai dai ba shakka wanda kuma yake daji lokaci shi kuma ya yi bayan ɗaura aure da kwana uku to wannan kuma ya dace da wata sunna ɗin ƙari ko ɗoriya akan sunna ita ta walima ɗin saboda haka ana yin walima bayan an daura aure ba kafin a daura aure ba sannan kuma bayan daura aure idan mutum yayi bayan kwana uku to shikenan in kuma bai samu yayi ba sai bayan sati ɗaya ma to ba a cewa ba walima yayi ba matukar dai abincin nan yayi shi ne domin murnar cewa ya samu aure sai tambayar Muhammad Rabi'i Rijiyar Zaki yace malam yaya tsarin nada shugaba yake kasancewa bayan wucewar halifofi guda hudu shiryayyu to ba yake kasancewa ya kasance tunda abin da ya riga ya wuce bayan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafatun nubuwa ko al-khilafa 30 sana summa yakunu mulkan wato khalifanci ko shugabanci na khilafa ta annabci shekara 30 ne sune waɗannan khalifofin nan guda uku suka yi Abubakar da Umar da Usman da Ali abubakar shekara biyu usman ya shekara ba umar ya shekara goma usman ya shekara sha biyu ali ya shekara shida ba wata, biyar biyar ɗansa hassan ya ƙarasa shekaru abinan watanni watanni biyar ɗin ya zama shekara talatin daidai shi yasa alhassan shi ba yana daga cikin alkhulafa a rashidun alhassan ibn ali ibn abi talib yana daga cikin alkhulafa a rashidun ina iyaka kawai shi mulkin sani bai tsawo ba ya yi sauka ya bar wa mu'awiya ba bai ne ya ci gaba da mulki to da kan mu'awiya kuma sai ya koma sarauta da wace mu khilafa shekara talatin ne sannan zai koma sarauta to da kan mu'awiya sai ya koma sarauta sarauta shine wanda ake gada da mutum ya mutu ɗansa ko ƙaninsa ko wani ɗan uwansa ya gaje shi shine ake kira sarauta to da kan nan shi shikenan kuma abin sai ya ci gaba da zama sarauta aka yi daular umawiya ta zama daular banul abbas ta kama daular umawiya ta sake dawowa ko ta a wani bangare na duniya ta ma daular banul abbas ta zama akwai ta a wani bangare aka samu kuma wasu dauloli daban kamar daular salajika daular adarisa daular buwaihiyin daular waye ga sunan dai aka yi ta yin su kuma dauloli ne waɗanda duk an gina su ne akan sarauta ɗin ba akan khilafa ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ta zama wani mulki wata sarauta ta zalunci sannan kuma daga baya ta dawo khilafatun nubuwa daga baya za ta dawo khilafan nubuwa din za ta komo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna gaya mana haka wannan shine abin da ya wakana sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta matar aure ta bugo waya gidan rediyo domin gaishe gaishe ba dan neman warware wata matsala a addini ba to ita mace matar aure mace ce wacce take da kima ko musulunci yake ba ta kariya ta kowane bangare wato ba a san ta zama wata ballagaza ballagaza wato ta zama ba mai tsare kanta da mutuncinta ba a duk inda take an yadda mace ta yi magana da wanda ba mijinta ba idan bukatar haka ta taso wato idan akwai bukatar ta yi hakan ba laifi ba ne ta yi Allah ta'ala ya ce wa za su altumu hunna mata an fasa alhunna min wara hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani wato matan da ba naku ba kun je gida kuna so ku tambayi wani abin da za ku yi amfani da shi ko za ku ara to ku tambaye su ta bayan shamaki kaga tun da aka ce ta bayan shamaki yanzu ba mazan su ne za su tambaye su ba su ne za su tambaye su kuma sanda aka ce tambaya to babu shakka akwai wani abu da yake biyo bayan ta shine ansa ashe an yadda a yi musu tambaya an yadda su ba da ansa amma ta bayan shamaki kaga kuma wannan wani abu ne na bukata ya sa haka shi yasa Allah ta'ala yake cewa mata ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا kada su rika kankantar da kansu ta yadda wani wanda cutar sha'awa take cikin zuciyarsa zai sa wani tsammani ko zai sare amma su faɗi magana wacce take a shari'a ta yadda da ita wato shari'a ta amince ta ba su wannan dama mace tana iya shiga kasuwa cikin hishima wato da kame kanta da kyakkyawar sutura da kyakkyawar hijabi ta sai abinda take bukata ta fita lokacin da ta saya za su tambaye mai sayarwa nawa ne shi kuma zai gaya mata za su ba shi kudin zai karba zai abin da wannan duk shari'a duk ta hana wannan ba amma kawai dan kawai ta yi wani gaishe-gaishe ta buko abin da ta rubuto in har tana da bukatu na ta rubuto akwai hanyar rubutu yanzu in har tana ta zama tana da bukatar wannan amma bugawa ba tambayar addini ba tambayar wani abu da ya shafi lafiya ba wani abu mai amfani da zai amfana da ita a rayuwa haka kawai don dai a jumiliyar ta wannan bai dace ba sai tambayar zainab lawal rijiyar lemo ta ce malam menene matsayin taron suna a musulunci to shi suna aka yi mutum haihuwa abinda ake bukata da shi shine na farko a yayi wa shi wannan abinda aka haifa addu'a wata addu'a ko kafin a haife shi ko ba an haife shi kuma duk wanda ma ya san an yi haihuwa da ya addu'ar wanda ita addu'ar ba ta da lokaci to ba ta da lokaci iyaye za su yi ɗan uwa za su yi duk wanda dai ya san da haihuwa ɗin ya yi masa addu'a Allah ya raya masa shi ya tsaye ba shi ya sa ya zama na kirki ya sa ya zama mai daɗaɗa wa iyayensa ya sa ya zama mai taimakawa al'ummar su ta musulmi wannan addu'a ce da take a buɗe ba ta da lokaci tun zai yi maɗansa ko ya yi maɗan wani lokacin da aka haife shi kamar yadda mahaifiyar maryam alaihi salam take cewa rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa wa inni ha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga karshe sai ta rufe magana ta da addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha ya Allah ina neman ka tsare ta ka tsare zurriyarta daga shaydan wanda yake la'ananne da haka wannan kofa ce budaddiya kuma ba ta da wani kayyadajjen lokaci sannan bayan wannan ranar ne na bakwai in ya zagayo a yi wa wato shi abin da aka haifa din nan shi jariri a yi masa hakika hakika ita ce dabbar da ake yankawa sannan kuma a ba da masa suna a faɗi sunansa duk da cewa suna ya halatta a faɗe shi tun kafin ma a haifi mutum ma ana iya cewa ina haifi ɗana namiji ne zan samu sa kaza in mace ce zan samu ta kaza wannan ba haramun bane shi yasa mahaifiyar maryam tana haihuwar ɗar ce falamma wada'ata قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها Maryam sai Allah na sa mata Maryam saboda ka ba wai sharadi bane sai kiran suna din to amma dai rana ta yini na bakwai za a yanka na hakika da aka yi masa sannan za a yi masa aski a yi sadaka da gwargwadon abin da aka aski masa na azurfa duk da cewa yanzu babu wata azurfa amma mutum na iya kwatantawa ya bada wani abu na kudi wannan suna ce ba wajibi ba ne wannan shi ne abin da shari'a ta tsara a batun haihuwa to duk wani abu kuma da ba wannan mutu sai al'ada kuma al'ada ta shigo amma ba addini shi wannan shine abin da yake rubuta dukkan list da musulmi ya wannan babu batun gayyata babu batun kiraye kiraye babu batun goro da alewa da waye wannan duk kuma wani kare-kare ne wanda babu wani malami da zai karanta maka wannan a cikin a cikin littafi na addini shiga inda aka ce ka tara mutane ka gayyace su ka abin nan duk tarihin da kuke ji na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba ku taɓa jin cewa wata rana a cikin irin abin da ake face wata rana a sallallahu alaihi ya je wani taron suna sai aka yi kaza aka yi kaza ba ka taɓa jin wannan ba ga shi ga sabon kuma ana ta hayyafa abubakar aminin sani kullum ana tare abu umar aminin sani kullum suna tare usman haka da sauran manyan sahabbai amma da yake wannan ba wani abu ne da suke yi sai zama na ba za ka taɓa jin wani a hadisi an ce wata rana an zo taron suna ba annabi ya ce kaza to amma mutane dai suna suna yi zuba da alewa duk da dai yanzu abubuwan ma an ga akwai wahalarwa saboda ba kowa ne zai iya dolar raba alewar da gora ba shi yasa sai aka mai da abin masallaci wannan zama sallah asuba sai a ce an yi wa wani haihuwa don haka za a yi masa addu'a ko za a yi masa sarar abin nan to duk wannan duk abu ne da aka riga an kawo shi kuma ya zama karfan kafa ya zama alaƙai baya da za a yi ta shi ne kuma aka jefa shi cikin masallaci na san wata rana insha Allah masallacin ma zai fita daga ciki amma mutumin da aka a masa addu'a wannan akwai shi kuma baya da wani lokaci kayyadajji da yau ka gamu da mutum ka ce amma ka haihuwa yanzu nan cikin kalmomin da Allah ta'ala hore masa na addu'a zai iya maka addu'a Allah ya jira ya shi Allah ya ɗai ya ba shi Allah ya sa zama mai biyayya ne gare ka shi kenan na'am wannan tambayar kuma ta ce malam daga yaushe rana take farawa shin daga magariba ne ko kuma alfijir to yana so ce yini kenan ko na'am rana ita na faduwa daga daga abin nan mm-hmm. yini yana farawa ne daga wasu malamai sai daga hudu alfijir haske daga hudowar rana sannan yana karewa da magarba wato da zarar magarba ta yi to yini ya kare idan rana ta faɗi to wannan yinin da ake ciki ya kare kuma an shiga daren yini na gaba ba misali mu ce muna lahadi a yinin lahadi ne wannan saboda ka wannan yini zai kare da faduwar rana in ya kare da faduwar rana daren litinin ya shigo daga za zaka ce daren litinin ta kuma har zuwa lokacin da rana za ta faɗi to ta ya kare kuma sai a shiga daren talata haka shi aka yi ke lissafi a musulunci bature shi sai sha sai sha biyu ta yi shi awoyi yake lissafawa ba ba faduwar rana yake duba ba dare da tafiyar dare da rana yake duba aure yake kirgawa saboda ka sha biyu ta yi to shi an shiga sabon yini shi ko musulunci daga ranar rana ta faɗi an shiga an shiga daren yini na gaba wannan shi ne lissafin haka mutumin da aka yi wa haihuwa bayan magarba ta yi rana ta faɗi to wannan yinin ya wuce ba za a yi lissafi da shi ba sai dai kuma lissafi na gaba na'am sai tambayar umar ado inuwa sheshe ya ce malam menene fasarar wannan aya da kuma sababin saukarta ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to wannan aya tana cikin suratul tauba da Allah ta'ala yake maganar munafikai ya hazarul munafiquna an tunzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ta'ala yana gaya mana munafukai ne da irin halayensu miyagun halayensu da irin rashin mutunci da rashin kyautawa da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa irin zai da suke wa annabi sallallahu alaihi da sahabban ba'a suna gaya musu wasu kalmomi na ɓaci. wata rana an fita yakin tabuka sai aka ji wasu daga cikin munafikai wasu sun yi gungun haka gefe suna magana suna cewa kaga waɗannan mutanen namu suna nufin sahabbai suke cewa an rabu butunan wato sun fi sun fi mu ci sannan wa ashbanu inda lika sun kuma amma in aka zo yaƙi sun kowa tsoro wato ga su da cin tsiya amma kuma da an zo yaƙi sun fi kowa tsoro to shine sai wani ya je ci sai ya gaya maza Allah sallallahu to shi to shine je masa ba cikinsu akwai waɗanda su karkacewa su da Allah ya haƙuri wasa suke wato irin raha ce muke yi ba wai da gaske muke ba muna dai dan taba wasa ne shi yasa muka faɗi wannan kalma to eh, kuma halin su ya riga ya bayyana to shine Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ya hazaru munafiquna an tunzila alaihim an tunzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafiqai kullum suna fargabar kada wata sura ta sauka a cikin alkur'ani da za tarka rika ban kada abin da yake cikin zukatansu lafi kwalista zai wace lafi ku je ku ta izgile din Allah sai ya fitar da abin da yake cikin sai ya fito da abin da kuke kuke tsoron kai ya bayyana inda Allah mukhrijum ma ma tahzaru ce wala in sa'altahum in ka tambaye su me yasa kuke kaza la yaqulun la yaqulunna inna ma na nakhudu wa nal'ab tabbas za su ce mu kawai muna dan wato raha ne muna wasa lati qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka ce da su da Allah din ne da ayoyinsa da da manzansa da Allah da ayoyinsa da manzansa ne kuke izgili kuke wa izgili na ta ta to ka ku kawo wani hanzari kar kafartun ba da ku kun kafirta bayan imaninku inna afu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifata in mun yi afuwa ga wasu daga cikin ku to zamu azauta wasu wato ba zamu yafe muku ku duka ba akwai wanda za iya yafe ma domin a cikinsu akwai waɗanda su ba da su ake yi ba amma kuma suna gurin suna ji in abin dariya ne su yi dariya amma ba wai su ma munafukan ba ne kuma ba su sa baki ba illa iyaka dai sun ki tashi su gurin wanda shi ma wannan laifi ne tunda ba za ku iya hana su to ku tashi ku gurin ku zauna ku saurara ce in fi an ta'ifa ce mun su waɗannan mun musu afuwa sun ce sun yi laifi sun gane kuskurensu no azib ta'ifatan amma waɗancan su waɗanda suke izgilin su za mu azaba saboda mai saboda daman can masu manyan laifuka ne nan kano mujrimin daman can mutane da waɗanda suke marasa mutunci marasa arziki to wannan ɗaya daga cikin ayoyi ne da surar tauba ta ƙunsa na bankaɗa asirin munafukai waɗanda aka yi ta sha aka annabi sallallahu alaihi wasallam suka sha gwagwagwa da su a Madina da kuma irin abin da suke yi na izgili da Allah da ayoyinsa da addininsa shi yasa izgili da ayoyin Allah ko da addininsa ko da masu addinin kansu a rika yi musu ba'a ana faɗa wasu sifofi ana kushe musu wannan ba karamin hatsari bane kuma dabi'a ce ta munafukai kun ga dai yadda suke cewa sahabbai cewa argabu butunan wa ajbanu inda liqa ga su da ci ga su kuma an zo yaki sun fi kwatsoro to kaga suna suna sifanta sahabbai da cewa masu kwadayi ne masu ci ne masu kaza ne masu kaza ne ba don kuma saboda addinin to kawai aka yi mutum wanda za ka yi wa ba'a ba don wani abu dan addininsa ka yi masa ba'a wata sifarsa ta addini ko wata shigarsa ta addini haka kawai ba dalili ba ba sa dada abu shakka wannan ba karamin hadari ba ne kakkace za ka yi wa addinin Allah ba idan kai Allah ta'ala bai sa ka zama mai aiki da wannan koyarwa ta addini ba to shi kenan ka tsaya iya nan amma kakka kuma wuce wajen yi wa su masu addini din ba'a ka ji irin wato tsoratarwa da ubangiji ta alaye a cikin wannan ayalata ta jiru kada ma ku kawo hanzari kada ku ce wasa ne ko muna raha ne ko haka muna barkwanci ne kada ku kawo wannan da ta ta zuru kar kafartun ba da imani saboda ka abin yana da hadari kwarai da gaske Allah ya ku. ka sai tambayar baban nana gidi ya ce malam idan mutum ya musulunta kuma yana da iyali shin sai an sake daura musu aure kenan a ba sharadi bane in mutum ya musulunta yana da aure sai an sake masa aure duk sahabbai da suka musulunta da matansu ba a ji cewa annabi da alaihi wasallam jaddada auren ba sahabbai kafin musulunci ya zo ai kaga ba musulmi ne kuma suka zo suka musulunta kuma da da tare da su ina Abubakar ina Umar ina Usman Sa'ad ibn Abi Waqqas Zubair ibn al da sauran musulmi da suka musulunta a Madina da Makka duka babu wani daya daga cikin su wanda Annabi sallallahu alaihi ya ce a jaddada masa aurensa saboda kayan aurensa yana nan koda kuma an zara ko koda ita ce ta musulinta shi bai musulinta ba to akan kuma har ya musulinta ba ta yi wani auren ba to shi kenan ta zara iya koma da aurenta na farko kamar yadda yar ma'aiki salari salama ta yi da mijinta rabe ibn al lokacin da ita ta musulinta. Um, tsayar ma'aiki sallallahu salama lokacin da annabi sallallahu salama ya ya yayi hijira sai ya kwace yarsa da shi ba shi bai musulunta ba shi arrabe din shi bai musulunta ba wannan kuma yar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama ta tashi cikin musulunci sai annabi sallallahu salama ya kwace yarsa ce Zainab ta zauna har ya musulunta bayan shekara shida kuma annabi sallallahu salama ya mai da auren su wato ya mai da ita gidan mijinta da aurenta na farko ba tare da ya jaddada sabon aure ba haka mace in ta musulunta ba ta sake aure ba mijinta daga baya shi kuma ya musulunta shi kenan sai su ci gaba da zaman su ba tare da an sake masa aure ba to ballanta na kuma su musulunta tare kada wannan shi ya fi da canta masu ci gaba da zama ba tare da an sake wani tsoron aure ba tambayar nura abubakar ya ce malam mutum ne na jasa ta taɓa tufafinsa sai ya tsoma masu a ruwa ya wanke shin hakan ya yi koko sai ya fara wanke inda najasar ta taba to idan da ruwa sannan ya dauki wani abu mai najasa najasar da yawa da za ta iya canza ɗaya daga cikin abubuwan nan na ruwa guda uku ko launinsa ko ɗanɗanansa ko kuma rihinsa kuma ba shakka ya canza ruwan ruwan ba zai zama mai tsarki ba amma in najasa ce kaɗan wanda ba za ta iya gallabar ruwan ba ba za ta iya cin ƙarfin launinsa ba ko ta ci ƙarfin ɗanɗanansa ta wannan babu komai in ya sa shi a ciki sai ya sa ake so ruwan ya rika bin ya biyo tufar ba tufar ta bi ta shiga cikin ruwan ba kamar yadda muka yi bayani a wani darasi da ya gabata sauraka ya danganta da yawan najasa in babu shakka ruwa ne dan madaidaici ya dauko wani abu dukkan sana na jasa ne ya tsoba a ciki to ruwan ya lalace wannan kuma tace tambayar take cewa idan mutum yana halin janaba zai iya yin azkar na safi eh kyau da zai yi wanka yana da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni ba na san ambaci Allah a cikin yanayin da ba na tsarki ba ni akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara ko ni karehtu an azkura Allah ala ghairi tahara so mustahabbi ne in zai ambaci Allah ya cikin tsarki mustahabbi ne in hakan za ta yi in kuma abin da ba zai yi ba to kuma wani abu ne sai dai mutumin da yake janaba kaga yana da ikon ya kawar da ita tunda ba janaba ba wani abu ne da idan ya zo a ce sai ya sai ba kamar jinin haila ba so yana da kyau ya yi wanka din sannan ya azkarar sabah ya fi masa sai tambayar Rabi'u Musa Shirawa ya ce malam kamar yadda yake a sunna idan mutum ya yi amarya zai dafa goshinta ya yi addu'a shi ita ma amarya za ta iya yi wa mijin haka? to abinda sunna ta zo da shi shine miji ya yi wa matarsa ba ce mata ta yi mijinta ba kuma iya sani na banga inda wani malami ya ce ita ma mata ta yi mijinta ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sayi aure ko ya sayi baiwa ko ya sayi dabba wato abin hawa to ya dora hannunsa akan sai ya yi masa wannan addu'a lamma ne tsaruka khaira wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu min sharriha wa sharri ma jabalta alai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da namiji miji yau matarsa abin da inda aka yi faɗa aka ba sai dai ya kamata a sani ba wai sharadi bane ba inda aka ce sai ya fito ya faɗa a fili kamar ya kasance matar ba mai ilimi ba ce ta ji tun farko ka ɗora hannun kana wani ha to sun da ɗauka cewa ba ka yadda da ita ba shi daga farawa haka fara tuhuma ta ni mai sharri ce to kaga abubuwa suna iya lalacewa a lokacin su aka ba inda aka ce sai ya yi a bayyane kawai ɗora hannunsa a goshinta to iya za ta fahimci ma addu'a ce yake mata amma ba ce ita ma ta dora hannu kuma dora hannun ma ba wai wajibi bane inda zai yi addu'ar bai dora hannu ba ita ko mace ta roki Allah ta'ala ya sanya mijinta ya zama na kware ita ma ba ba wai an hana ba kofa a bude take sauraka a kowane lokaci san da ya ga ya dace sai addu'ar ta yi addu'a ta ce Allah ta'ala ka sanya dukkan wani alkhairi da wannan mijin yake tattare da shi Allah ta'ala ka ba mu shi ka tabbatar mana da shi idan kuma akwai wani abu wanda yake mara kyau ya ubangiji ta'ala ka tsare mu ka kare mu kare da ni da mijina akan wani ita ma za ta iya yi ba wai amma ba wai a lokacin ita ma ta ɗaga hannu ta dora mata shi ya dora mata wannan ni ban ga wani nasi da hadisin da duk ruwayoyinsa ba inda yi wannan bayanin sannan kuma ga wani malami daga cikin malamai magabata da ya ce ita ba macin ta yi ba sai tambayar da take cewa malam wadda ta fito daga muhammad kabir ya ce malam shin gaskiya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati da za a yi masa wanka an ji wata murya daga sama ta ce kada a cire masa tufafi a yi masa wanka a cikinsu eh, gaskiya ne hadisi ne tabbatacce wanda yana cikin Ah, Ana cikin sunan abi dawud hadisi ne sahihi sai kuma tambayar da take cewa malam shin ya halatta a yi musafaha da wanda ke cikin maye to ita musafaha ai gaisuwa ce girma mawa ce kaddarawa ce mutumin da yake cikin maye bai san mai yake ba don sami yanayi ne na musafaha da shi ba da wata ma'ana ma musafahar da shi a wannan yanayi kuma bai san ma abin da yake ciki ba sai dai idan wani yanayi ne da ko a ce wani babba ne kuma kana cikin kamo a ce wani shugaban ma'aikata ne ko wani shugaban wata wani wata gunduma ne ko wata ƙasa wanda kai kana gurin da yake mika hannun to a wannan wani lokacin ba da za ka yi za ka yi karɓi hannun zai gaisa amma dai ka san cewa wannan abas ne wasa ne kawai ba da wani ba da wata kima amma kawai ka gan shi yana tambele ka bi shi kana miƙa masa hannu wannan ba da wani ba da wani amfani sai tambayar da take cewa malam yaya zakara za ta kasance ga mai sana'ar siyar da filaye ko gidaje wanda yake sayar da abin da ya sha fili ko gida zakar kadara ce zakatul urut idan shekara ta zagayo zai yi lissafin kudaden waɗannan kayayyaki ne nawa suka suke suke kamawa sai lissafi gidaje ne wani gida wannan gidan zai yi nawa wancan gidan zai yi nawa wancan filin zai yi nawa idan filaye ne sannan sai ya fitar musu da sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in na jimillar kudinsu gaba ɗaya sauraka idan a shekara ta yi ba wai fili zai ɗauka bayar ba sai dai idan yana ganin kamar misali ɗaya daga cikin filayen shine zai ba da kaso ɗaya bisa arba'in na wannan abin da to sai sayar da shi ya ba da kudin ya ba mutane kudin ta haka zai fitar da zai lissafa jimillar abin da ya mallaka ne na filaye ko gidaje na sayarwa a fahimta ba gidajen da aka yi don sa haya ba gidajen sa haya su ba kudin da suka tara na haya su ake fi dawa zakka ba wai farashinsu ba kamar motocin haya ne da mutum yake da su ko baburan haya to in shekara ta yi ba kudin baburan zai lissafa ba kudin da suka ajiye ko kudin da motocin suka ajiye su zai lissafa ya fitar da ɗaya kaso ɗaya bisa arba'in na wannan kudi to haka nan gidajen haya ne ma haka nan idan shanun noma ne misali irin da shanun da yake ake noma da su su ma ba a fitar masa da zakka wannan tambayar kuma ta ce malam shin ya halatta mace ta bi jami'in masallacin kofar gidanta alhalin tana cikin gida mun sha maganar wannan cewa mace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan za su zo masallaci kada mazan su su hana su mutukar sun nemi izinin su la O ima Allah masajid Allah kada ku hana bayan Allah mata su zo masallaci sallah idan sun nemi izinin ku amma sai ce wa hunna khairul lahunna su yi sallolin su a gidajen su yafi musu alkhairi to sallar mace a gida ta fi lada in kuma za ta yi a masallaci to ta nemi izinin mijinta ta fito ta zo masallaci haka haka musulunci ya tsara ba ba wai daga gida kuma ta bi masallaci ba kaga ba daya ita ba ta zo masallaci ba ita kuma ta yi sallah a gidan ba kamar yadda aka ce ya fi mata alkhairi saboda ka kuskure ne mata suke yi waɗanda suke makotaka daga masallaci da suke bin sallah daga gidan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, la salata liman farid liman faridin illa wanda duk ya bata baya cikin sahu yayi sallah yana can gefe ba a cikin sahu ba to bashi da sallah haka matar da bata zo masallaci ba ta keɓe tana can wani guri daban da ba sahu bane ba ta da sallah saboda haka ta bar abin da yake mafi alkhairi gare ta wanda annabi ya ce wa biyutuhunna khairal lahunna tayi sallar ta a dakin ta ko a gidanta ta bar abin da yafi alkhairi tayi kuma abin da yake kuskure kaga babu shakka wannan rashin ilimi ne yake jawo haka saboda haka mata in suna so su yi sallah masallaci su to masallaci amma su tsaya su yi ta a gida ma ya fi musu tafi lada wannan kuma tambayar ta ce malam mutum ne zai yi sallar nafila shin ya halatta wanda zai yi sallar farilla ya bi shi jami'i mm, ba komai sassaɓawan niyya ba ta hana limanci don niyyar mamu ta sha bamban da liyan liman wannan baya hana shi sallah tare mai farilla zai iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla wanda duk ya halatta kuma na nasoshi da yawa sun nuna haka akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla amina ya ga wasu mutum biyu ba su yi salla ba ya ce a kira masa su ya ce me yasa ba ku yi salla tare da mu ba suka ce ya rasulullahi mun yi salla a masaukan mu ne da bai ce idan kun yi sallah a masaukan kuka zo gurin da ake sallar jam'i to ku liman sai ta zama muku nafila kaga anan yana ba da umarnin cewa idan ka zo masallaci ana sallah ta jam'i kai kuma ka riga ka sallar ka to ka bi liman sai ka zama maka nafila maka ka koma gefe guda can ka zauna a rika zaton kai ba ka san yin sallar ne to sai ka bi shi sai ta zama maka nafila kaga anan mai nafila ya buwa ya bi mai farilla haka na akwai hadisin mu'azib bin jabal wanda yana cikin wasan imam ahmad da waninsa wanda yake yin sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa sannan ya gangara zuwa ga mutanensa bani salima nan je ja su sallar isha'i din bayan yayi safarilla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa sai kuma ya je cikin mutanensa a unguwarsu da ya musu salla a hadisin arwayar aka ce fa inna lahu tatawwu ita shi a wajen sa ta dau yake wato nafila yake su kuma suna farilla kaga anan mai farilla ya bi mai nafila don haka wannan sabaniyar ba ba ta cutarwa saboda haka mai azahar zai iya mai la'asar na da ko in sun daidaita za ka yi sallar la'asar shi kuma yake ko za ka yi azahar shi la'asar yake yi musamman irin wanda yana faruwa a halin tafiya wanda aka tsaya san sallah wasu sun gama azahar za su yi la'asar wani kuma ya zo shi azahar ɗin zai sai ya bi su ba matsala shi yasa kuskure ne ko rashin rashin ilmantuwa ne da wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yasa zaka ga wani guri har ma an yi an yi rubuce-rubuce a cikin wasu karafuna ko wasu itatuwa an ajiye an rubuta sallah azhar sallah asr sallah magriba ko in kun zo ku sa limamin ku ya sa a gabansa in azhar kuke kusa azhar in la'asar kuke ko dauki mai la'asar kusa wai kada wani ya zo ya jona ya shiga sallar da ba tashi ba to wannan duk rashin ilmantuwa ne don mai azahar ya zo yana sallar la'asar kawai ya shiga da niyarsa ba ba wannan saɓanin niyarsa tashi ba za ta cutar da sallar ba insha Allah na'am to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo a tofatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook ya kama da dan shehu malamin ma dr shak muhammad sani umar riyal lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد الأرض تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم